Belső közlés Dal és szöveg első kézből A szerkesztő Pályi Márk Belső közlés Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Mint már megszokhatták, ebben a műsorban hétről hétre egy írót vagy költőt mutatunk be, aki fölolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza, megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak a számára. A mai vendégünk Bordaréka író, költő, szerkesztő, akinek első kötete tavaly jelent meg. Jó estét kívánok, szia Réka! Jó estét, sziasztok, köszönöm a Köszönjük, hogy eljöttél, és kezdjük is ezzel a kötettel, amelynek hoax a címe, ugye magyar magyarul kacsa álhír beugratás, illetve ennek a fogalomnak a közhasználhatóságra való reflexió is benne van a címbe. A költészet vagy a tömegmédia szempontjából érdekelt téged ez a cím és ez a jelenség, mert innen is, meg onnan is rá lehet nézni erre a bizonyos hoaxra. Ö, hát mindenképpen a költészet irányából. Ö, egyrészt, tehát, hogy, mert mint, hogy nem vagyok társadalomtudós, nem látok bele ebbe, hogy hogyan is működnek a hoaxok, viszont engem érdekelt költészetileg, és szerettem volna ezt megfogni, mivel azt gondolom, hogy a költészetnek való az is a célja, hogy leképezze a jelenkort, és, és azt éreztem, hogy szeretném egyszerűen csak megörökíteni ezt. Nyilván nem olyan naív megfontolásból, hogy majd biztos 10-50 év múlva olvassák, de azt éreztem, hogy ez most feladatom, mert nagyon, nagyon sok szinten befolyásolja az életünket, és az életemet egyéni szinten is az, hogy, hogy milyen hoaxok lepték el a médiát. Igen, ez, ez egy nagyon aktuális keret, ugyanakkor meg ha arról beszélünk, hogy a költészet, mint az igazságról való beszéd, vagy éppen a hazugságról való beszéd, akkor meg egy nagyon régi tradícióba is beleléphet ez a kérdés. Ö, igen, és mondjuk ez, ez ilyen szempontból tök érdekes, hogy, hogy a költészet, mint az igazságról való beszéd, mert közben a költészet nagyon sok mindenben meg fikció. Tehát, hogy Csak imitálja ugyanúgy... azt, hogy igazság, vagy hogy valami, Igen. egyáltalán, hogy valóság. Igen, és hogy erre is szerettem volna kicsit ráutazni, hogy azok a, azok a versek, amik a személyes személyes oldalamról, vagy a, az én oldalamról szólnak, azok ugyanúgy hoaxok tudnak lenni, akár csak amiatt, mert ö, ugyanúgy mitológiába burkolóznak, mert nem emlékszem rendesen rájuk, vagy azért, mert hogy én költöttem hozzá valamit, és hogy szerettem volna az olvasó ugyanúgy hoax élményt éljen át, mint akár én a mindennapokban. Hát igen, mert más írni egy hoaxot, meg más olvasni egy hoaxot, igen, tehát az, hogy mit igen. írunk, és azt valaki hogy olvassa, az egészen más játékokat szabadíthat föl például. Igen. És a köteted erre igen. rá is játszik szerintem, vagy teremt ilyen helyzeteket. Igen, hát az volt a célom, hogy tehát hogy azáltal, hogy próbáltam egy, egy sajátos mitológiát megteremteni, lényegében rejtvényeket is adjak fel a, a, az olvasónak, ugyanúgy, ahogy ha mondjuk egy elhírrel találkozunk, akkor nagyon nehezen tudjuk eldönteni, hogy a szavak mögött mi az igazság, és hogy ugyanígy a versek is dolgoztassák meg az agyat. Tehát nagyon kódoltak a szövegek, mint ő magadnak is már ilyen feladványokat adtál volna az írás során nyilván. I- igyekeztem, aztán ki tudja, hogy hogy sikerült, de, de valahol ez volt a célom. Igen. A mai beszélgetésünk ilyen rövidebb egységekből fog állni, úgyhogy ez az első egységünk véget is ért, és akkor jönnek majd a felolvasások és a zenék, úgyhogy először most jöjjön az első vers, amelynek az a címe, hogy zaj, utána pedig az első olyan zene, amit Bordaréka hozott ma a belső közlés mai adásába. A zaj. Ő nagyon erős, hihetetlenül erős, jelenti ki a terapeutám. Fél éve járok hozzá, de még mindig meg tud lepni a kijelentéseivel. Semmiképpen nem az ő alkalmatlanságának jelez. Mint a új nyelvet kellene kitalálnom, amikor erről beszélek, nézek rá. Hallgat. Az ablak mögött megmoccan az eresz, egy takarító ereszkedik le. Összerezzenünk. És ha nincs szava, mi van akkor? van állásom, van albérletem, van egy keleti országom, mit nekem őrület. Ebben célirányosan mozgok, de legalább reménytelenül. Odaintegettünk az ablaktisztítónak, és elmerülünk egymás szemében. Ön nagyon erős, hihetetlenül erős, ismétli. Összehúzom magam, mint nyelva fogak között. Céltalán csak a kijelentésekben vagyok, mondom. Megdermed a takarító, a terapeutám, az én keleti országom megszilárdul a szappanos víz, fagyul a fákra, szétforgácsodik a dudaszó a folyóparton. A zaj pillanatnyi gyengeség, szólal meg, mindegy, melyikünk. thank you better life for me. Subtle wind, blow me gone. Let me rest upon your moon. I just end up sleeping. Hordaréka költővel, íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb az ő választásában hallottuk a Fornon Blondes együttes Spaceman című számát. A zenékről majd az adás legvégén beszélgetünk, addig még sok érdekes dal fogja árnyalni a benyomásunkat a választásaidról. Most viszont még maradjunk továbbra is a verseknél. A legtöbb versed erősen alanyi jellegű, személyes beszéd. Ugye a Hoax című köteted első verse és 1992 címet viselő amelyet a születési évedet is jelöli. Mennyire töreksz törekszel arra, hogy ez a versbeli ilyen felismerhető, vagy éppen megismerhetetlen legyen? Ö, hát a kötetben kifejezetten az volt a célom, hogy ne legyek felismerhető, pont azért, mert azt szeretem a, a költészetben, hogy el tudok bújni mögötte azáltal, hogy külön kis világokat teremtek magamnak, vagy magam köré. Ez most már a kötet óta azért változott, szóval most már inkább igyekszem átmenni a, a személyesebb vonalra, de... Lehet, hogy meg kellett írni ehhez ezt a igen, hoaxot, hogy most igen. ebben a közegben tudjál már megnyilvánulni? Igen, mert ö, előtte évekig nagyon személyes ö, lírát folytattam, és nagyon meguntam, és azt éreztem, hogy szeretném eltávolítani magamtól azt, ami, ami én is vagyok, meg a költészetemet, és hát ebbe a koncepcióba, ami a hoax, ez tökéletesen illeszkedett az, hogy egy kicsit így beburkoljam magam, vagy tényleg így el, elrejtőzzek a versek mögött, és most, hogy, hogy megvan a kötet, most érzem azt, hogy akkor visszamehetek megint, és őszintébb lehetek valahol. Vagy máshogy lehetsz talán őszinte. I- igen, máshogy igen. Nagyon igen. keretezett kötet a hoax, tényleg, szóval a, az eleje, a vége, nagyon sok struktúra van benne, például nagyon érdekes a sok megszólítás, amitől az egésznek, mintha belene vonva valaki más is a térbe, ahol a költészet születik. Igen, hát ezzel is az volt a célom, hogy egyrészt eltávolítsam magamtól azt, amit írok, másrészt pedig bevonjam az olvasót abba a világba, amit szerettem volna megteremteni, és és hát igen, hogy megszújítva érezze magát, tehát az, hogy ö, ha leírom azt, hogy mi történik a kórházakban, akkor tényleg érezze át, legalábbis nekem volt egy ilyen érzés, ami ettől jobban átérezhető lesz a sztori, aztán nyilván, tehát hogy ez sok minden nem múlik, de én akkor ott azt éreztem, hogy ez, ez a megfelelő ö, megszólítási mód. Most pedig hallgassunk meg egy újabb bordaréka verset, méghozzá közön gitározik címét, utána pedig egy zenével folytatjuk a mai adást. Közön gitározik. A matrac az egyetlen hely, ahol biztonságban érzem magam a lakás nyílt vizén. Közös jéghegyeink siklanak mellettünk, csupán egyetlen százalékuk az őszinteség. Már egy napja kikapcsolták az áramot. Arcod világító toronyként forog a szobában, miközben sziklavölgyedben ülsz és gitározol. Túlomunk kultáni énekled, és a tengerbe borulok. Várom, hogy lerakd a hangszert, és észrevegyél, de örök mozgó kezeid, akár a hullámok, karfád lábainál. Goodbye. No use leading without chance. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. goodbye. Let our hearts call it a day. But before you walk away, I sincerely want to say. Goodbye. you're a black hole. Sucking me in your vacuum. Yeah, I cracked my windshield. Lucky that I didn't crack you. And I'm feeling drunk in this hotel room, trying to ask you about all of your past dudes and why they stay so present. Cause bitch, if I'm the future, then why they in your presence? And if I'm the king and you're the queen, then why you acting like a peasant? Why you acting like a peasant? Like a peasant? I thought you were gonna tell all of your exes. Goodbye. Let me start with Paul. Have fun on your farm. Why you counting your chickens and your ghosts? Why you getting dogged? Cause you think you love Paula. Cause you went and fucked power, But you're just enamored by pussy power. Cause you never really got it. So when she threw it, yeah, you caught it. And I knew it, but I bought it. And Paul's just your puppy. Better keep him on your leash. Cause the second that he finally gets some more pussy, he's gonna leave. A round of applause for all the losers others like Paul. That's just one bum you should have told. Stupid. Damn. Yeah, let me name these hoes. There it was Blake, it was Devin, it was Igor, it was Paul. Then I found out you're a prostitute, so was more names than I recall. Should've listened to the cops, should've listened to my pops, should've listened to Boogers, man. Why did I? I really loved you. Oh, I, I really loved you. But you are money hungry hoe. Guess what I'm saying? You told me that I was crazy till I pulled up on your man and you. You look like the devil when you waved at me. Bitch, I got something to say to you. Goodbye know you fucked this up. up. Bye. And I'ma call you from the Grammys too. Goodbye. Pordarékával folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb az ő választásában hallottuk a Rász nevű repertől a Goodbye című dalt. Ha jól tudom, középiskolásként azt tervezted, hogy grafikus leszel, utána meg bölcsészkarra mentél, francia szak, és innen mentél végül át a MOME design elmélet szakára. A design elmélet tekinthető a verbális és a vizuális összekapcsolásának? Hú, ez egy érdekes kérdés. Hát maga maga a szak, meg igen, a szakma alapvetően igen, tehát, hogy ö, egyrészt nagyon sokat kell írni, nagyon sokat kell gondolkodni, és nagyon sokat kell előadni, és ö, ezt az egészet kell összekapcsolnom egy, egy ö, hát a tárgyi kultúrával magával, és hogy ö, folyamatosan azon kell járni az agyamnak, hogy a, a tárgyakat hogyan tudom szóban átadni, vagy hogyan tudom leírni, ami alapvetően rohadt nehéz dolog. Tehát, hogy egy, egy tárgyról egy folyamatos írni, fordítás ami... gyakorlatilag. Igen, igen, igen, igen. Szóval ez volt igazából egy tök nagy kihívás a, az öt év alatt, amit lehúztam a momén, aztán most már talán ez megy, vagy legalábbis a diplomám szerint megy, <laughs> aztán ki tudja. Dizájnos papírod van róla igen, akkor. <laughs> Igen, gyönyörű dizájnos papír, és hivatalosan dizájn elmélész vagyok, tehát hogy... <laughs> Ez, ez egy szép ritka szakma, igen, úgyhogy... Igen. Nem tudom, mi lenne még exotikusan, gombász lennél például talán. Igen. Most hallgassunk meg egy verbális produktumot, méghozzá egy verset, amiben viszont természetesen vizuál, vizuális elemek is vannak. Következik Bordarékától a Tusé című vers. Tusé. Voltam halálos beteg, molesztált gyermek és most szerelmes. Hát így várom a betegségről szóló, szóló jelentését. Egy szúrás a karba, egy a csontba, pikpak meg leszünk. Mintha vívnánk, de hogy egymásért vagy az idős korért nem lehet eldönteni. Nem sajnálom a holtakat, mondom. Nekik ötször jobb, mint nekünk. Nincs agybaj, nincs gyomorkorgás, nincs több kulcsos adó. Em nem kell ahhoz matematikusnak lenni, hogy hatszor jobban higgyen abban, az ember szükségszerűen elhagyja a fény. Ma este karácsonyi égőkkel alszunk el, kivont karddal várjuk a fájdalmat. Tombol a szervezet, minden lélegzetvétellel feladja a harcot egy vörös vértest. Valaki a szobában fel annyira szeretne elhunyni, mint a másik. Egy szóval voltam szerelmes, voltam megcsalt, és voltam magányos, de özvegy? Na, özvegy nem voltam, bár ilyen ez, még pikpak lehetek. love hordarékával folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb az ő választásában hallottuk a Pörgyemtől az Alive című számot. Az előbb a képekre áthajóztunk, úgyhogy most a képet és a szöveget, hogyha egymáshoz illesztjük, akkor most hogy vagy ennek a kettősnek a viszonyába? Ezek egymás hol felülíró, hol átrajzoló relációk lehetnek. Éppen melyiknek a pártján vagy, vagy egy ilyen nagy koalíciót kell elképzelni? Hát őszintén szóval mindig is úgy voltam vele, hogy a szöveg felsőbb rendű, mint a kép, és, és nem egy kép náci vagy Micsoda művészet filozófia azért. <laughs> De hogy azt gondolom, hogy egy kép az mindig csak egy pillanatot tud elmondani, vagy, vagy akár tehát körülírni, bár most ugye rossz használtam ilyen szempontból. A szöveg viszont... Képes beszéd. I- igen, a szöveg, igen, tehát a szöveg egy hosszabb folyamatot le tud írni, és érzéseket is el tud adni akár, vagy hát nyilván a kép is, de a a szöveg hogy mondjam, részletesebben el tudja ezt mondani. Kár, hogy a hallgatók Ö, nem látják a kézmozdulataidat hozzá. Próbáltam nagyon megmagyarázni, amit Igen. akarok. Ö, szóval, hogy nálam most is, meg mindig is a, a, a szöveg fentebb állt, mint a kép. És a verseidnek a plasticitását, képszerűségét szerinted mennyire befolyásolja az, hogy neked azért van egy másfajta tudásod, érzékelésed a, a, a képekről, a rajzolásról, vagy a grafikáról? Hm, hát szerintem nem befolyásolja. Én, én azt gondolom, hogy a, a design elmélet az nagyon sokban befolyásolta, tehát hogy nagyon sok ö, tárgy tárgy jelenik meg, tárgyi környezet a verseimben, és inkább ezeket próbáltam beépíteni, mint azt, hogy, hogy amúgy a művészettörténetet is tanultam, szóval az annyira nem, vagy akár a grafika, az annyira nem érzem azt, hogy hatással volt a, az írásaimra. A blackoutot hogy fordítanád le magyarra? Ö, kisatírozó költészet, bár szerintem ez nem egy, nem egy szép, erre biztos lenne jobb, de a maga a gesztus, az a kisatírozás, ami szerintem a blackout fog meg igazán. És ez az, ami téged ebbe érdekel, akkor volt a képen, mert az, ami elvész, vagy ami rekonstruálható ebből? Maga ez a dekonstruktív jelleg érdekel, tehát hogy, hogy nem arról van szó, mint a Dadánál, ugye Cara, hogy kivágta a, a cikkekből a, a szavakat, és kirakott egy verset, és ez egy rekonstruktív gesztus volt, hanem a blackoutnak van egy nagyon erős dekonstruktív jellege, amivel főleg, hogyha közéletről szeretnénk beszélni, vagy megnyilvánulni, akkor nagyon-nagyon erős értéke van, és engem ez teljesen lenyűgöz. Mi viszont rövid zárlat nélkül folytatjuk a műsorunkat, úgyhogy következzék az Eltűntek című vers, utána pedig egy újabb dal. Eltűntek. Tavaly ilyenkor megfogtam a lányom kezét, és belehajítottam a folyóba. A haragom iránt egyből elszállt, ő viszont azóta sem került elő. Minden reggel és délután, munkában menet és jövet csak a sarkuknál összeérő betonlapokra lépek. A kedvencem a foltos. Olyan, mintha belőlem volna, mindig a teljes talpammal kell keresztül sétálnom rajta. Esténként 89-szer begépelem a férjemnek, hogy gyermekeink zebra csíkosak, mint a szél járt a víz, de soha nem mondom el neki.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 Az előbb az ő választásában hallottuk Dolly Parton amerikai énekesnő Jolin című számát. Eddig arról nem esett szó, hogy mostanában műfordítással is foglalkozol. Itt mennyire találtak rád bizonyos szerzők és szövegek, vagy mennyire te kerestél te olyan műveket, amiket tudsz fordítani? Illetve a fordításról már beszéltünk a kép meg a szöveg köz, de itt azért egész más a Um, hát főleg az utóbbi szokott megesni, hogy én keresek szerzőket, főleg az artlit szerzőket szeretem, akik velem egy idős fiatal szerzők, és főleg San Francisco és London körül, egy, vagy hát igen, egyesülnek. Nem tudom, ez most jó szó volt-e? Érdekes kép <laughs> Transkontinentális repülővel. Viszont az a kötet, amire megkaptam a, a Babicsot, az az viszont rám talált, mert Ferenc Mónia, az egyik barátnőm adta nekem azt a kötet, vagy a kötetét karácsonyra, és annyira megszerettem azt a kötetet, hogy úgy döntöttem, hogy lefordítom, és nagyjából így, így történt ez a fordító karrier. De franciából nem fordítasz akkor? Most, most nemrég megjelent az első franciáról magyar fordításom, de annyira nehéz, annyira más, hogy kell járni az agynak, mint az angolnál, hogy hogy sokkal óvatosabb vagyok vele, szóval sokkal több tapasztalat kéne hozzá, mint az angolhoz. És az a fajta angol nyelvű költészet, amit fordítasz, az egy kicsit lehet, hogy fel is szabadíthatja a te költészetedet, mert azt vettem észre, hogy sokszor azért is szeretnek fordítani amerikai költőket, elsősorban magyar költők, mert a közvetlenséget valahogyan máshogyan tudják talán befecskendezni a saját lírai beszédükbe. Igen, meg, meg az az innovatív jelleg, ami, amit a, az angol nyelvű költészetben érzékelek, az, az itthon nincs annyira meg, vagy sokkal szilárdabbnak érzem az itthoni költészetet, és a, a kötetírás akkor pont ez volt tök fontos, vagy ez tök nagy hatást gyakorolt rám, hogy, hogy angol és amerikai szerzőket olvastam, mert az a szabadság, amit ott érzékeltem a verségben, az, az visszathatatlan volt itthon, vagy hát nem, nem éreztem hasonlót. Most megkérnök, hogy a Lángoló Erdő című versedet olvast fel. Lángoló Erdő. Képzeld el, hogy egy erdőben állsz. A fenyőfák törzsei közül egy lángoló alak bukkan fel. Nem ordít, szalad. Elhalad melletted, nyomát úgy feletteti a bezáruló köd, mint a bársony függöny. Arcod akár a szélcsendes tobozok, csak a madarak képesek megremegtetni. Most szabad emlékezni rá, hogy bántottak. Hogy pontos mely lenni, bántalmaztak. Látod, amit mindig is hittél, hogy értelmetlen ez a büdös semmi, valójában csak a kényszeresség homája miatt volt, ami arra késztetett, hogy szó nélkül meghajolja hósúja alatt. Csak most ne szólj a favágónak. Csak most ne próbáld kivágni magad. Várja közeledő lángokra, amik felhabzsolják az erdőt, és szép lassan, mint a szorongás, a bőröd alá férkőznek, hogy aztán, akár a vándorló sziklák, porszemekre szakítsanak. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps ending up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just shallow? I went to a drink to analyze my dreams. She shivers, it's like I'm sex that's bringing me down. I went to a grasping to control. So I better hope. tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm breaking up, and my jet's paranoid. My jet's out. Pordorékával folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb a Green Day-től a Basket Kész című dal hangzott el Bordaréka választásába. Egy kicsit beszéljünk a szerkesztésről is, illetve arról, hogy te magad is elég sokat köszönhetsz a fiatal magyar irodalom belső tehetséggondozó fórumainak, gondolok itt legkivált a József Attila körre és a Műút folyóirat szöveggyárára. Mostanában viszont már te, kezded, te segítesz pályakezdőket a kibontakozásba. Ezzel kapcsolatban vannak aktuálitások? Én úgy tudom, hogy vannak, csak most ilyen jó közszolgálati elkérdés. <laughs> Hát egy kicsit akkor visszamegyek az időben, hogy most nyáron szerveztük meg Vida Kamilával az első Kóspalag írótanyát, ahol 15-20 éves korú fiatal írókat vártunk, hát írókat és költőket, és ennek most lesz folytatása, december 14-én az óvóhelyen lesz egy nagy bemutatkozó est, ahol egy nyomtatvány, vagy nyomtatványal is készülünk, és ezeket a fiatalokat lehet majd meghallgatni, és beszélgetünk is velük, és ö, szeretnénk ebből hagyományt csinálni, szóval szeretnénk, hogyha minden évben ez lenne a metódus, hogy nyár, aztán tél, nyár, tél, és akkor így, így menni tovább. Ez egy jó módszer a nyártél, ez, ez régóta működik. És mennyire közelinek, vagy mennyire távolinak érzed a nálad mondjuk 6-8 évvel fiatalabbakat így a pályán, mert mindig a fiatal költészetnél ezek a belső tagolódások nagyon izgalmasak. Egy-két év is nagyon sokat tud számítani. Ez érdekes, mert amúgy sokkal közelebb érzem őket magamhoz, akár költészetileg, mint a nálam 5-6 évvel idősebbeket. Szóval én valószínűleg vagy lehet, hogy folyamatosan visszafiatalodom hozzájuk, de az a, az a nyelv és az a költészet, amit, amit hoznak, az sokkal közelebb áll hozzám, mint, mint amit tényleg ez a hat év távlatából nekem, tehát az idősebbek felé. Csak nagy egy irodalmi vámpír legyél, aki ezért marad <laughs> mind, mindig fiatal. Most a Diófa című versedet kérnélek, hogy olvast fel, ez az utolsó vers, és utána majd prózát is fog még olvasni Bordaréka. Diófa. Miben hisztek ti, makas diófák, kik elárasztott falvak mentén sorakoztok, és nevetek, és nevetek ceausescu idézi? Ugyanúgy láttok-e engem ebben az ütemesen sorvadó testben, mint én a templomtornyok letörtségét? Az igazi háború nem titeket kapar. Húzalokat vág át, amik idegeket, rendszereket építenek, legyen szó emberi tartásról vagy belső tavakról. Most valahol ebédidő van, Megsózzák a levest a parlamentben, és útjára indul egy forradalom a gyomorban. Azok a szervek tehetnek az összetevő különbségéről, amik diktátorokhoz tartoznak. Bizonyos termések híja hónapok, hónapok alatt erősödik meg, hogy védelmet nyújtson a termésnek, és csak imádkozni tud, hogy ne találja el egyszer a kalapács. Ugyanígy a diktátor, ugyanígy a dió. shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. but in your dreams, whatever they be. Dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz. Fading, but I linger on, dear still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. Oh. But in your dreams, whatever. Andreával folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb Louis Armstrong és Ella Fitzgerald örökzölt előadásában hallottuk a Dream a Little Dream of Me című dalt. És ha már az álmoknál tartunk, hamarosan egy regény részletet fogunk hallani tőled. Eddig én nem olvastam tőled epikát, úgyhogy adja magát a kérdés, hogyan jött a regényírás? Mm, azt éreztem a, a kötet után, hogy nagyobb kihívás lenne prózát írni, meg alapvetően bennem volt már évek óta ez a vágy, csak annyira azon voltam, hogy legyen egy kötet, tehát hogy, hogy versek, versek, versek, hogy nem is jutott rá időm és energiám, hogy prózát írjak, de most, hogy az első kötet nyomása vagy dühe így lekerült rólam, most azt érzem, hogy, hogy végre írhatok regényt, és hogy nem kell megkötnöm a kezem azzal, hogy mikor lesz már első könyv. És a, a narratíva létesítés, vagy a körülírásnak a tágassága az, ami jobban izgat mondjuk a regényírásban, mert mind a kettőt el tudnám képzelni a körülírás az, uh-huh. az jobban, és, és nehezemre is esik, mert hozzászoktam ahhoz, hogy a verset húzni kell, minél ö, minél szorosabbak legyenek a sorok, és hogy itt meg azt érzem, hogy tökre ki kéne fejteni egy-egy dolgot, és hogy nagyon nehéz átállnom arra, hogy tényleg szép íve legyen a mondatoknak, és tényleg egy, egy próza legyen, ami, ami visz magával és sodor magával, míg a versnél ez a megállás, ez, tehát hogy az ne legyen meg. És hol tartasz most benne? 42 százalék, ezt rávághatod, de hogy mondjuk a, <laughs> úgy abban a vonatkozásban, hogy mondjuk a végigírtad már egyszer, vagy a közepetáján, vagy hogy érzed, hogy... Hát most vagyok 20 oldalnál, és 150-et szeretnék, ami hát remélem, hogy az elkövetkezendő egy-két évben meg lesz, viszont ez már az ötödik verzió, szóval már volt négy, és volt már olyan verzió, amit megírtam 50 oldalig, és rájöttem, hogy nagyon rossz, és az egészet kukába dobtam, szóval lehet, hogy még ennek is az lesz a sorsa. Akkor most mi ebből az ötödik verzióból hallhatunk meg egy részletet? Megindultunk az ellenkező irányba, a falu felé. Két lépésen nagyapám mögött mentem, buborékot fújtam. Ki akartam élvezni a játékot, miatt visszaérünk, és észrevesznek a fiúk. A gömbök úgy csillogtak a lámpafényben, mint az igaz gyöngyök. Nagyapa lassan lépdelt, és járásában inkább hasonlított egy óra mutatójáéhoz, mint egy hatvan éves emberhez. Próbáltam fejben versenyre kelni vele. Először kancsra jutottam, hogy ha úgy is sikerül egyenesen járnom, vele ellentétben, aki gond nélkül néz előre, kapok egy cigarettát. Aztán hátrafele mentem, ügyelve arra, hogy egyik korláthoz se közelítsek. Aztán, hogy komolyan próbára tegyem a képességeimet, szögdécselve haladtam előre. Mondanom sem kell, mindhárom kihívást megnyertem. Arra gondoltam, ha nagy leszek, úgy tekerem majd ki a gúnyolók nyakát, mint nagyanyám a csirkékét. Szaladnak előlem, miközben kilóg a számból a füstölgő dohány. Néma csendben haladtunk, a netetős házak a távolban úgy derengtek előttünk, mint a csillagszórók. Mögöttünk a távolban megszólalt a bajuszos bicikli csengője, amint a köves úton zögykülődött felénk. A falu határában, ahova már épp elért a közvilágítás sávja, nagyapa megint rácsúsztatta ujjait a fejemre, mintha egy marok földért nyúlna. Nem engedett. Megint püffölni kezdtem, majd amikor feljajongott, szaladni kezdtem, ő pedig utánam. Kiáltásai közepette egyszer csak puffanást hallottam. Utána csend, ami úgy futott végig a gerincemen, mint a villám. A szavak helyét artikulálatlan nyöszörgés vette át. Nagyapa feje a földön, testét elnyelte a vadon sötétje. Piros vér araszolt a lábam felé, lecövekeltem. Olyan volt innen, mint egy kitagadott angyal, nyaka körül remegő glória. Már egészen közel világított a barátja bicikli lámpája, amikor nagyapám felült. Homlokát piros fél borította, kiköpte szájából az egyik fogát. A fejéhez kapott, mintha attól félt volna, elvesztette az esésben. Aztán hirtelen belekapott valami a hajamba, és árnyakat láttam elsuhanni magam előtt. Egy denevér csapott le rám, és hangosan károgott. Menekülés helyett magam alá pisiltem. Sikításomat nagyapám és a négy, néger bugyborékoló nevetése színezte, amint előbbi a földre, utóbbi nagyapám vállára támaszkodva figyelte, ahogy kezemmel kapkodva, visítva próbálom elhelsegetni a szörnyet, amit nem láttam, csak éreztem. Real professional rap superstar presents original master. Throw your junk in the trunk, it's ride or die. Riders never die, we just multiply. Leave no survivors, hold the fame in my anus. The world is mine, I'll penetrate it with my both hands. Can be a rap superstar so easy. Count all the cheddar, sign all the D's. Not forget the lyrics, change all the physics. Damn, it feels good to be a gangster. I go masterpiece. My cheek is the canvas and the brush is my penis. My hands are golden, so right like Jesus. Leave your legs open, take it to Venus. I'll be still wearing socks, classic three stripe Adidas. They will never see us, cause I'm faster than light, and I reach deeper. here, boy. log in together and unplug forever. Internet explorers, the future's above us. Take off like a rocket. Always hold my dick in my pocket. Real talks, limit crash, the beat smash, the rare mash. Never pull pass up, crush it down. My fingers full of crystal. Lick the blunt, the taste is so blissful. Open my chakras, I turn to a cyclops. My name is Cash, Tommy. This is for your suckers. belső közlés majadásának utolsó beszélgető blokjához érkeztünk Bordaréka íróval, költővel, szerkesztővel. Az utolsó zenét hallottuk az előbb az ő választásában a Tomi Cash nevű előadótól a Pro Rap Superstar című dalt. Ütős kis esténk volt, nagyon sok dalt hallottunk ebbe a pulzáló adásba, klasszikus és félklasszikus darabokat is, már az ismertség értelmében véve. Mi alapján raktad össze ezt a mai listát? Öm, hát öm, azokat a számokat szerettem volna megmutatni, amik egyrészt a, a kamaszkoromban, egyrészt, vagy hát másrészt pedig manapság a, a legfontosabb szerepet töltik be az életemben, és akár nagy hatással voltak rám a zenében, vagy nagy hatással voltak rám a dalszövegben. Mint ha lennének köztük inkább ilyen buli zenék, meg inkább ilyen magányos zenék is. Igen, hát a, a buli zenék azok inkább olyanok, amiket manapság hallgatok, és naponta pörgetek, viszont nagyon fontosak számomra. A lassúbb számok meg olyanok, amik tényleg örökzöldek, és életem végig nagyon szívesen fogom őket hallgatni. És ezek valahol segítettek egy kicsit a versek megírásában, és ezek a dalok, hanem is közvetlenül úgy, hogy hallgattad őket a háttérbe, de valamit felszabadítottak benned, amit aztán ott, ott tudtál elhelyezni? Nem, amúgy, tehát <laughs> a zene, a zene egyetlen szerint, tehát én azt érzem, hogy nincs hatással a költészetemre, vagy az írásaimra, azért sem, mert nem szoktam írás közben zenét hallgatni. Ö, inkább így minden máshogy voltak rám hatással. Kár, hogy képeket nem lehet behozni esetleg egy rádióadásban, mert akkor azokat mutogathattad Igen, volna. Igen. A regényed címe az végleges? Nem, az munkacím, az egyelőre egy nagyon-nagyon rossz cím, az oroszlán földje. Ö, azt érzem, hogy ez jellemzi egyelőre legjobban a, a készülő regény, de biztos, hogy lesz ennél jobb. Tehát, Babonás címadónak tűnsz, az úgy látom, hogy... <laughs> Igen, az vagyok. Meg általában van egy csomó verzióm, és akkor majd válogatok a végén, ha meg lesz valaha a regény. Hát reméljük meg lesz, és ez az ötödik verzió, ez talán tovább bírja, mint a korábbi négy. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban, hogy ilyen sok zenét hoztál, sok verset felolvastál. Ezen mai adásunk végéhez értünk. A jövő héten Vida Gábor, romániai magyar író lesz majd a vendégünk, addig is búcsúzom a technikus Burger Lajos nevében is. További szép estét kívánok a műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották. Belső közlés Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés